tahura utahuza abandi ni ikiganiro cya radiyo isanganiro mugikurikira iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu ndabaramukije bakunzi mwese muri komutega abiri radiyo isanganiro nongere ndabaha ikaze muri kino kiganiro tahura utahuza abandi ikiganiro kibayagira ibijyanye n'ibidukikije mukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mwango tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho n'ibidukikije ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ntwarante uko umwaka utashe amakunga ahimbaza umunsi wahariwe imiyaga n'imvura ibyo bita meteoroloji na hidoroloji mu rurimi rw'igifaransa uyu munsi warahimbajwe mu burundi aho kabaye akaryo ku kigo ijebu ko kumenyesha ko icyo gisata kiriho mu burundi intambwe kigeze ko mu bijyanye no kuraba uko kirere cifashe n'intambamyi ziri muri icyo gisata bamwe baribaza igituma mu burundi mu ntara zitandukanye hamaze iminsi hagwa imvura ivanze n'imiyaga igatera imyuzurire amazu mbere akanabomoka n'abantu bagahitanwa n'iyo myuzurira abandi nabo bati ibisata bijeje gukinga impanuka n'ibiza biriko bikora iki kugira abagarukire kubaciwe ko n’ibyo biza ivyo nivyo tugiye gucirya nino muri kino kiganiro mushikirizwa na Christella Nizigama Makoto Shar akaba yamfashije gutororokanya amajwi ndabahaye ikaze ivyo twumva handi bihitana abantu n'ibintu baganira na Charles makoto bahitwa ku bumwe muri zone buterere eh, n'amashuri fondamentale yo ku bumwe muri zone buterere muri ngaha kubera turi ngaha kubera twatewe no mwuzurira w'amazi waturutse ku mvura hari ku munsi wa gatanu w'indwi iheze hari isaha cumi n'imwe n'inusu zo ku mugoroba niho twaza ngaha rero abashefu tuba karitiye baturungitse kubera amazi yari menshi baratubwira ati rero ku buryo tubona yuko atahantu mushaka kurara uno munsi abafise iyo barara bagenda kwaka indaro abadafise iyo barara nabo umuntu ushyariya ku mashuri twaciye tuza turaguma ngaha ku mashuri bwa kabiri buterere ariyo kabusa turi mu makaritiye atatu abana ngaha ntibagira ibyo bifuka nta dusafuriya bafise nta nicyo baryama ko bafise murara turara ngaha mu mashuri ndani tuharaye rero mu gatondo kubera abanyeshuri baza kuhigira tugaca tuhava tugaca tugenda hanze mu gitondo cumi n'imwe tuba tusohora ibintu tuntu twaraye ko tutuguniya tukatwegeraniza hirya hanze hama tugaca twinjiza intebe mu nzu z'abanyeshuri bagashobora kwiga kugira ngo babandanye ibikorwa byabo byo kwiga twicyo dusaba agafashanyo kerekeye uburaro kadufashisha n'amasafuriya yo gutekamo kuko amasafuriya ashoboye guterwa n'umwuzure aratemba akadufashisha n'uburengeti bwo kwifuka kuko muri iki gihe aho ubona turatifuse turi ngaha iyo mwahora nawe nimushaka gusubirayo ntibobubakira cyangwa bakaraba ingene eh, musubira hariya mwavuye ikibazo cyo gusubira hariya nticyoshoboka ku buryo inzu zarabomotse inzu zimaze kubomoka izindi zuzuye amazi kenshi na kenshi urabye ngaha benshi n'abapangayi benshi abapangayi rero murazi neza namwe yuko umupangayi nubwo yo marindwi ahantu mwene inzu awe yagoma harura yuko kuvyerekeye hagoma harura ati jewe inzu yanje ndayikeneye ukwezi guheze ajya vasi yawe uheze biba birangiye rero kuburyo twagize izi ngorane nta hantu twashobora gukura amafaranga kugira ngo dushobore guca twongera gupanga izindi nzu dusaba rero umukuru w'igihugu yuko yoshobora kuturindikira agafashanyo tukarondera uburaro n'udufungurwa twashobora gufungura data nk'ukwezi cyangwa indwi zibiri naho nyene yobakoze kuko niwe niwe se barundi uyu mumama igihe duteye aduteye twaje yibungenze yamaze kwibungenga ndayameza ngaho ndayamezi icenda ari kwi kuvuka ariko rero ntibyakunze yuko amaze gufatwa twaramuherekeje tumuherekeje aho hafi aha ku bumwe ariko rero byarashyitse yibaruka umwana adakomeye bimaze gushyika gutyo uyu mubyeyi yaciye abandanya agwara kuvuza ni izangorane ku buryo turi ngahaye uyu mwana yibarutse yarapfuye ariko kugeza iyo saha baradufashije nyine abanyene turi kumwe ngaha turamushingura tumaze kumushingura umubyeyi abandanya injagwara kugeza iyi n'umwanya nava ahari naho nyene Nacajya, nubwo tuba turose aho kajumba umubanga atuzaniye nta na kimwe ashyira mu kantu imvura nayo iguye ngahaye ntituronke icyo turyamako tuja turyama hasi ku ntiyigeze avutswa oya ntiyigeze avutswa ko nta buryo twari dufise n'utwo tworonka abo ngaho ku mabarabara nibo badutijije agasafuriya ubu bari barabitwaka n'ibyo bari kuradutiza uyu mudame mu bisanzwe turavukana na imvura yaraguye imaze kugwa hava amazi aza menshi tujya turasohoka hanze turiruka n'abana tutangura gukoma induru inzu iciragwa hasi rero duca tugenda ku mubanyi aca ashika ngaho arifatikiza ngaho hanyuma aca atera amanuka twe twaragaragaje uburyo ubwo ari bwo bwose tumufashe bira ariko amazi ashaka kumumutemba uwo muntu muba mwaramumenye yoba yaraje avahe oya yaraje avahe ruguru ntawamumenye ntawamumenye izina purema n'umupapa umushinga ntawe twidondora wowe nitwa ntamushimiro jacques nkaba mu makumi wa turabona yuko umwuzurira wabaye ngaha watumye amazu abomoka gituma rero n'amazi yaciye ashwara ngaha kubera ko wataye inzira hariya gusa kubomora amazu y'abanyagihugu wabonye ngaha kubera gwatangiye kumenyera hariya dikatiye aba akirantelefona ca ndabyuka renza kubwira abanyagihugu rutanga gusemera abanyagihugu kubera abagabe babi mu mazu abantu bibaza amazi araza kurutira rero abantu bava mu mazu n'amatwara ashobora kuwuzura agaca twarajya myanda kugira ingwara ashobora guterana n'abasigaye ngaha bagaca bagwara ikigo ijebu kirafise akamaro mu kuraba ibijanye n'ihindagurika ry'ibirere ivyo bivugwa n'uwujejwe gisata kiraba iby’imiyaga n'imvura mu kigo ijebu akongera agaserukira ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivyigendereza ry'ikirere kimwe mu ngorane ico gisata gifise bafise ngo ni ubukene bw'abakozi bakwiye kandi babinonosoye ku bwaro yize rurantije asigura ko amasanganya aturutse ku ihindagurika ry'ibirere yiyongereye bikava ku miyaga yahinduye uko yahora igenda twebwe rero iyo munsi mukuru ushitse eh, turifatakanyekanya n'amakungu kugira ngo eh, natwe twerekana yuko eh, icyo gisata kiriho kandi twongere tubwire abo dukorana abategetsi n'abandi bose aho tugejeje ibikorwa n'ingene tuzo tuzobandanya dukora kugira bamenye ibyo dufise yuko tubonereho no kubabwira ingorane dufise bongere babone nabo yuko igisata gifise akamaro gifitiye akamaro igihugu eh, ingorane ni nyinshi ariko ntawo zivuga zose nk'ingorane zikunda gushika eh, ni iz'abakozi bakwiye iz'abakozi bakwiye kandi bafite ubuhinga bukwiye abo ntabahari hari izindi ngorane umuntu ashobora kuvuga ni iz'ibyuma bigezweho kuko ubu eh, murabona ingene eh, amakungu cyangwa isi igenda itera imbere hariho ibyuma bitagikoreshwa twebwe rero natwe eh, twagomba yuko tuba nk'ibindi bihugu tukaronka ibyuma bigezweho iyindi ngorane ni uko eh, usanga nk'aho tuba twaremeye amakungu y'uko igihugu nacyo kigiye eh, kuba kifatanije muri ayo makungu badusaba y'uko dutanga intererano ugasanga byaragoranye ntitwashoboye gutanga intererano twemeye bigatuma rero sinuvuga ko badufatira ibihano ariko batugabaniriza imfashanyo n'ibyo bahora badufashisha kugira ngo dushobore gukurikirana ibyo by'ibihe n'ihindagurika ryabyo uburundi hari amashyirahamwe eh, twavuga hari ishyirahamwe mpuzamakungu eh, riri ku isi yose ryoryo eh, eh, uburundi bwararishe amahera makeya bwari buheranye ariko ideni riracasigaye imyaka itatu ariko hari ayandi mashyirahamwe nk'iryo shyirahamwe nyine rirafise ibiro birusukira muri afurika aho uburundi mbere buri mu rwego nzego ya ntwaro aho rero uburundi bwatanze intererano bucinjira gusa hari n'irindi shyirahamwe ryo muri kano karere uburundi ntiburinjira neza ariko naho nyine ntituratangura kuriha muri ibyo byose bica bidusubiza inyuma kubera ko eh, abagomba kudufasha bacije muri ayo mashyirahamwe baca baraba bagasanga eh, natwe ntacyo twatanze bakavuga bati imfashanyo idakwiye uburundi niwe burarindira zizohagenda ari uko zibona yuko zitunganiwe zidashobora kuhagira isanganya bitewe n'izi mpanuka zivuye ku miyaga n'imvura mbega ko tubona hari impanuka nyine nyinshi zivuye ku muyaga n'imvura aho amazu abomoka mbere n'abantu bagatwarwa mbega ibyo biva kuki muri ko mukora iki eh, ibyo biva ku indagaruka ry'ibihe indagaruka ry'ibihe bararivuga ariko ihindagaruka ry'ibihe ibihe burya n'ijambo rirerire ya cyane kubera ko hariho ihindagurika ry'ibihe eh, ariko igikomeye ni uko abantu bavuga icyo baba bafatiye ko twebwe rero eh, nk'abahinga muri iyi dufatira ku bipimo tubona dufatira ku bipimo tubona kuko turakurikirana ingene imvura igwa turakurikiranye n'ubushobozi bwongerekana turakurikirana ingene imiyaga ihuhuta turabona yuko nk'ubu imvura uko yahora igwa atari kwigwa mu bisanzwe turabona yuko ubushuhe bwongerekanye turazi imipimo byacu eh, turabona yuko imiyaga yahinduye uko yahora igenda ni nabyo rero biva ko aya masanganya aba cyane cyane uko atahora aba kera harabaho amasanganya ariko yaza gake cyane nka rimwe mu myaka cumi ubu byariyongereye kubera ko n'ibi bidukikije byagiye birononekara bivuye ko na twebwe twebwe nyine abantu babibamwo babwiza kubikingira tubyonona byatumye imvura itagwa uko yabwirizwa kugwa byatumye ubushyuhe bwongerekana byatumye n'ibiti byahora bigabanya umuyaga nabyo nyine byaragabanutse ahanini iyo biva kuri ibyo eh, abanyagihugu abanyagihugu bararufise rwose bararufise rwose mu konona eh, ibidukikije ariko abanyagihugu naho barufise burya nabo nyine eh, bivana n'ababatwara kuko burya umuntu wese yamafise umuntu amwereka ingene akora twavuga yuko kera hariho nk'abantu babereka ingene barima ingene baca ibiti ingene bagira ariko ubu urabona umuntu ariya kwiyadukiza akarima uko ashaka agaca ibiti uko ashaka ibyo rero byo konona ibidukikije nibyo byatumye n'ibi bihe eh, bijyanye n'imvura n'imiyaga bihindagurika abandi icyo twabasaba ni uko eh, bokubahiriza ibidukikije na cyane cyane bakumviriza ababaye impanuro muri barya bajejwe ibidukikije kuko ndazi ko baba bariko barabivuga nda ku maradiyo hose nama ndabyumva ko babahanura yuko eh, botera ibiti ko batokonona isi ko boga imyene barima ko boca imikobeko ko bokwikingira kugira ngo ibiti biri hampande mpande y'amazu ntibabice kuko byaba byonona eh, ibidukikije mu bisanzwe twebwe eh, burya muri ijebu nk'abahinga twebwe dukurikirana kuzana ibipimo si twe duca dufata ingingo dufise abantu dukorana ashatse kuvuga nka croix rouge nshatse kuvuga nka muri plateforme mushatse kuvuga abategetsi bafishe amadecision nibo baca bakurikirana bakaraba bohoko gwiki bakurikije ibipimo bahawe bakurikije ingene igihe kizogenda nibo baca barabinyingo ingingo bofata gusa arashobora kutwikora ko bakatubaza bati none turabona ingene bihe bizogenda tubigenze gutya tukabaha aho bazoguma baturonderera kugira ngo hagize igihinduka tubabwire yuko hari cyahindutse nabo bashobora gufata guhindura ingene bakifata n'ingingo bafata uyajeje ugisata kiraba ivy'imiyaga n'imvura mu kigo Ijebu arongera akamenyesha ko igikorwa bajejwe ari ugutanga ibiharuro ku bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara bano bagaca babwira abarimyi ingene bo kwigenza kuko ari bo bafise ubuhinga turavye ibipimo ivyo biduha Eh, tukaraba ingene ibere byifashe tukaraba n'ibyo twari twavuze imbere y'uko eh, iki gihe cy’impeshyi gitangura eh, twavuga yuko uko twa twategekanije imvura tubivuga ariko imvura ikwiragwa kuko twa twabuze yuko imvura izoba nyinshi mu bice bijyanye n'imisozi ihanamiye bujumbura no mu gihugu hagati havuyemo ibice byo mu kumoso aho twavuga yuko imvura izuba imeze nk'ikwiye ariko e, e, yegereza kuba nkenye ni rero yuko e, tuba twanavuze yuko imvura turabye ingene izogwa izogenda hakiri kare izogenda hakiri kare kuko twaba twavuze yuko imira nk'izotangura gucika mu bice bya mu minsi cumi n'itanu ya mbere y'ukwezi kwa gatanu bakaba tuba twavuganye n'abajejwe uburimyi n'ubworozi yuko bohimiriza abarimyi kugira ngo batere hakiri kare ubu rero eh, imvura ni nyinshi ni nyinshi kubera ko eh, ni nabyo eh, twaba twiteguye ariko abenshi barakunda kwitiranya ibyo bita El Nino bacyumvira yuko imvura iri ubu ijyanye n'ibihe bya El Nino si byo kubera El Nino ni imvura nyinshi igenda ku gihe kininiya ariko ubu ni imvura nyinshi itazomara umwanya muniniya bivuga rero yuko twohanura abarimyi ko Bobo baramaze gutera ubutaratera nibaza yuko ateye ubu byocikirirwa eh, tukaba rero ahanini yadukorana n'abajejwe uburimyi n'ubworozi mu bisanzwe twebwe dutanze ibiharuro ntituca tubwira ingene abarimyi bazokwigenza twegeranya abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara kugira ngo nabo tubahe ivyo bipimo kuko nabo bafise ubuhimbwa bamenya ingene babwira abarimyi bamenya ingene babwira aborozi babwira ah, bamenya ingene babwira abanyagihugu ingene bokwigenza baravye ingene izoba imvura izoba ingene ingana n'ingene izogwa ah, ariko bwinshi eh, canke eh, mu mwanya munini canke mu muto icyo dukora kandi neya turaba imvura izogwa tukaraba n'iminsi y'imvura haraho usanga imvura iguye ari nyinshi mugabo iminsi yaguyemo ikaba nkeya iyo mvura rero abajejwe uburimyi n'ubworozi nibo banyine bayikoresha haraho n'imvura igwa ari nyinshi ariko ikagwa ku minsi myinshi iyo ngira nifise akamaro ku barimyi kandi abajejwe uburimyi n'ubworozi nibo baheza bakamenya ingene babwira abarimyi ingene bakwifata mu bisanzwe twebwe eh, dutanga amakuru ajanye n'ingene imvura izogwa hanyuma abajejwe kuyakoresha nabo bakamenya ingene bayakoresha hagati y'abo bajejwe uburimyi n'ubworozi dukorana n'abajejwe gukinga impanuka nabo nyine eh, turababwira eh, yuko imvura izuba nyinshi cyane ko uruzuba ruzuba rwinshi kugira ngo bategekanye ingene eh, bazokwifata bazogarukira kwa gihugu nihaba hazuba impanuka zo mu ngene bazokinga iyo habaye imyuzurira iturutse ku mvura nyinshi urongoye igisata kijeje gukinga impanuka n'ibiza amenyesha ko babanza kugira urutonde rw'ibyononekaye kugira bagarukire ku baba bahuye n'ibiza aniseti nibaruta aranashimishwa n'ibikorwa bya ijebu kuko ari igisata gisanzwe kibaha inkuru zikwiye ku bijyanye n'igendereza ry'ibirere turashimishwa eh, n'ibikorwa bya ijebu kubera yuko iki gisata cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza no gutabara cyashikiye ryifashe mu bihugu cumi na kimwe bigize ihembe rinini rya Afurika harimo n'u Burundi mbega iyo muronse ibiharuro muri ijebu byerekana ko hariho ibyononekaye byinshi kubera ihindagurika ry'ibihe muca mukora iki muri protection civile ngira ngo niyo turonse inkuru iraba ingene ibicu bizokwifata mu mezi ari imbere bama rero buri mezi atatu batubarira ingene igicu kizoba cifashe iyo rero turonse iyo nkuru mu gisata cy'igihugu kijeje gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye e, eh, duca dukoranya abo dusanzwe dukorana n'ubushikiranganji bwose busanzwe eh, burabwa n'ibi bintu by'ibiza n'amashirahamwe akukira Eh, Nations Unies akorera mu Burundi n'ayo mashyirahamwe yose akorera mu bisata byo gutabara igihe cy'ibiza duca rero twicara tugahanahana iyo nkuru duca dutangura imyiteguro imyiteguro kugira ngo ibyo bintu bize bishike twiteguye n'igihe byoza tukaba twarategekanije inyishu rero notanga nk'akarorero nk'iyo batubariye yuko hazoza imvura nyinshi ikurikirana cakiza eh, batubarira citwa El Niño aho oh, haca haba imyuzurira iyo rero twiteze imyuzurira turahimiriza abantu cyane cyane gutera ibiti kugira ngo bakingire ibidukikije turabahimiriza kandi guca imifurege ku misozi ihanamye itambaye kugira ngo inkukura ntize ibatware isi e, ndimwa e, iyo batubariye yuko hazoza izuba ryinshi imvura izokena kubera cyakiza bitiriye ranina turahimiriza abantu kurima twa turima two mu kigo kuko tujya turafasha turahimiriza kandi ko abantu barima cyane cyane mu myonga hakiri no mu myaba hakiri akabombera cyane cyane kandi turabahimiriza kugwanya muri icyo gihe n'imiriro ya nyakanga kuko iyo bagumye baturira imitumba hanyuma Eh, hakaza rwa ruzuba ruca rusikishikira ku isi igaragara itambaye hanyuma ingaruka mbi zikagaruka kuri ba bantu ni byinshi tubahimiriza mugabo igihe cyose turabahanura yuko bagira ubworozi bw'ibitungwa bito bito izo mpene izo ngurube ibyo birafasha kuko ibyo biza byose biza byonona umwimbu bituma umwimbu uba muke mu gihe rero eh, bafise n'imiburiburi utwo boroye inkoko impene ingurube ibyo bitungwa bito bito bigwira n'ingoga biratuma bibasama mu gihe eh, cy'ibyo biza ibyo biza mu gihe byamaze gushikanaho bica bigenda gutera icyo mubwira abanyagihugu yego turakora bishemeye e, tuca dukoranya babagira neza dukorana hanyuma rero bagaca bafasha mu kugarukira ko ibyo biza byashikiye turabaha imfungugwa na za malariya naho nyine igisata kijejwe iby'amagara y'abantu gica gitanga inyishu kuko iki gisata cy'igihugu kijejwe gukinga ibiza no gutabara byashikiye gisanzwe gifise imigwi icenda iyo no kwita imigwi yihariye twita mu rurimi rw'igifaransa groupe sectorielle icenda ikaba ifashwa ifise ku ruhande urunani rw'amaradiyo n'ibimenyeshamakuru bisanzwe bijejwe gukangurira abantu mu gihe cy'ibiza ubu abanyagihugu none bakwifata gute ko mbona muri iki gihe imvura igwa ari nyinshi maze ikonona imirima canke ikonona n'amazu amazu akagwa no ku bantu abantu botekana kuko ikigo ijebu caratumenyesheje yuko muri aya mezi atatu kwezi kwa gatatu ukwa kane n'ukwa gatanu imvura izoba ikwiye mu gihugu cyose ariko mu bice bimwe bimwe hazoba hariko imvura isa n'izigiye kurenga urugero ariko rero iyo mvura si iyo gutera ubwoba abantu ni imvura bishobora gushika ikagwa ari nyinshi igasamburira abantu ibirimo n'imiyaga aho rero byashitse turatabara bwabantu abantu bo kwama bariko barakurikira amakuru mu maradiyo barababwira eh, ingene igicu kimeze ingene jo imvura izoba imeze hanyuma rero iyo bishyitse twebwe tukamenya neza ibyononekaye kugira ngo rero tuce dushobora kubagarukira ku dusanzwe rero dufise duhiriwe duhishije dusanzwe dufise e, Eh, imfashanyo twahawe nk'umuceri ungana n'amatoni ibihumbi bitanu n'amajana abiri na mirongo itandatu n'abiri twahawe n'igihugu cy'ubushinwa turafise n'ibindi byo kugarukira kuri abo bantu mugabo tuca tubanza kubanza guharura ivyononekaye kugira ngo tumenye nezina ivyo twotanga nabo twobiha bari Aroyize Rurantije ajeje ugisata ivy'imiyaga n'imvura mu kigo Ijebu akongera agaserukira ishiramwe mpuza makungurira y'ivyigendereza gikirere ahamagarira abanyagihugu ngo batera ibiti mu ntumbero yo kubahiriza ibidukikije babifashijwemwo n'abajejwe intwaro Eh abanyagihugu abanyagihugu bararufise gose barufise gose mu konona eh, ibidukikije ariko abanyagihugu naho barufise burya burya nabo nyine eh, bivana eh, n'ababatwara kuko burya umuntu wese yamafise umuntu amwereka ingene akora twavuga yuko kera hariho nk'abantu babereka ingene barima ingene baca ibiti ingene bagera ariko ubu urabona eh, umuntu ariyadukiza akarima uko ashaka agaca ibiti uko ashaka ibyo rero byo konona ibidukikije nibyo byatumye n'ibi bihe bijyanye n'imvura n'imiyaga bihindagurika abandi guce twabasaba ni uko bokubahiriza ibidukikije na cyane cyane bakumviriza ababaye impanuro muri barya bajejwe ibidukikije kuko ndazi ko baba bariko barabivuga nda ku maradiyo hose nama ndavyumva ko babahanura yuko e, botera ibiti ko batokonona isi ko bogira imyene barima ko boca imikobeko ko bokwikingira kugira ngo ibiti biri hampande y'amazu ntibabice kuko byaba vyonona e, ibidukikije ni no kuri ako kamo duce turangiriza kino kiganiro nshimire wowe waduteza abiri nshimire abo twasangiye Santiago Jimire na Charles Makoto yamfashije gutororokanya amajwi Christelle Nizigamana kibateguriye ndabike banuye naho ubutaha Tahura utahuza abandi Ahuba ivyo ubona ukubayeho nibidukikije ivyo twumva handi bihitana abantu n'ibintu